Siema. Drogi Mieczysławie, widzimy się jutro na boisku. Wiesz co masz robić. Oczywiście, znam się na swojej robocie. Sprawdzaj kto jest tu, jeśli jesteś żółtodziobem Stara gwardia ci odpowie, SLU wiadomość ziomek Rzuci hasło sztandarowe, na koncercie jeszcze przed nim Nie wyjdziemy na scenę, zać koncercik odpowiedni A dla niezorientowanych, jeśli w ogóle tacy są Wydaliśmy ten beat w latach dziewięćdziesiątek Dziś dwie głowy, wyższy facet ode mnie ściskami grabem Mówiąc dzięki za wszystko, na waszej murze się chowałem Zaczynałem was słuchać, gdy miałem 12 lat Minęło kolejnych 10, a ja nadal w tym odtwarzają przeboje Czają uliczną modę, może kiedyś z nich wyrośnie Świadomy słuchacz iPodem, ci co cenią wygodę Słuchają w domach i klubach, a ci lepiej ustawieni w dobrych furach i biurach I słuchają podwórka, elitarna część biedoty I słuchają nadal bloki i na samym końcu wiochy Nawet jeśli nie trafiamy na playlisty w radiostacjach Ludzie wiedzą przed numerem jeden SL lub poważka To ma renomę na blokach, to ma renomę na dzień słów, tak rychu i daraz Czytam cash po świadku, niczym Kulci, Rabi, Polo Naraz tej rychu solo, by ponownie stanąć razem Eselugancko pod kontrolą, jak PRS i Scott Dla rok, dla ciebie szok, tak my kolejny rok Numer jeden hip-hop, i gdy ty digital bo Ja analogowy rob, stały skład ekipy to Łakom zat kolejny kop wow. Widzę twą zdziwioną minę, podążamy za liderem Niczym Eric B z masz tu tego rozpinę pytasz o czym nawijam, o tym, że ten cały rap pasją zabijam Ty spróbuj poczuć klimat, o którym pojęcia nie masz Masz płyty, koncerty, masz ciuchy, nie doceniasz Złe plony zbierasz, wylewając żółć na porach Ani słowa o muzyce, o muzyce ani słowa A my jak czarodzieje, bo powstało coś z niczego Odpowiem pokrótce, kilka lat pracy minęło To dla ciebie nic nie warte, bo nie ty tak harowałeś To dla naszych ludzi w rapcie, którzy mają ten charakter To ma renomę na blokach, to ma renomę na dzieniach To robi grój na koncertach jest hip-hop Co najważniejsze, oczywiście, że nam wyszło Że każdy z was przez tyle lat był z nami blisko 2-0, 10 miało spoglądamy w przyszłość SLO jak PDP, jeden DJ i MC To ten gangsterski styl, przekształcony w styl miejski Dziś nowe wersje, tak od 9-8 wspólnie Kolejny miejski klasyk, który prezentuje dumnie Uliczny manuskrypt, to ten lapidarny konkret Podkłady Dexa dla narracji tłogodne Dex to mój kumpel, najlepszy pupel Tworzymy muzyczną spółkę, jak Simon i Garfunkel SLO Jesteśmy członkami klubu, który nie jest dla wszystkich Chcesz się dostać To dla was tak kocham to życie Brudny rok To uroki życia w mieście Proste, proste Pozdrawiam blokowiska Dalej będę krzyczał